Bona tarda, estimats oients del Mai a la Vida. Una setmana més comencem el programa. Ja sabeu, un programa de tendències i molta música que us acosta al bo i millor de la ciutat de Barcelona. Ei, ei, ei, però abans de, de seguir, avís als oients, no us espanteu, l'Edu no s'ha fet un canvi de sexe. Tranquil·les, eh? No, Tranquil·les. No, no, no, no es tracta d'això. Jo sóc la Míriam i us acompanyaré durant la resta del programa amb ella, amb l'Andrea Valverde i també amb la Laia Creus. Però va, Anem al que ens interessa. Recordem que el Mai a la Vida no és només un programa de tendències, perquè tenim també un blog actualitzat gairebé a diari. Exacte, és www.maialavida.com i allà hi trobareu articles molt interessants, ressenyes musicals i el més important de tot, el podcast del programa, perquè l'escoltis quan i on vulguis. Comencem amb el sumari, Míriam? Comencem. Comencem. Avui, al Mai a la Vida... Pocs diners i moltes ganes de viatjar, no et perdis el tema de la setmana. A l'apartat de música tindrem, entre d'altres, This Ivy League i Frightened Rabbit. I, com sempre, no ens podem oblidar de la útil i imprescindible agenda de concerts. I tu, què no faries mai a la vida? I tu què no faries mai a la vida? de la setmana. Dormies mig agafada al meu braç Ha sonat un claxon de cotxe encallat Has obert un ull mandrós i callat jo em sento molt identificada amb el tema de la setmana d'avui i suposo que com jo, molts, com jo molts altres joves d'aquest país, perquè no em sobren els diners, perquè m'he passat molts mesos treballant per la quantiosa suma de 0 euros, però no per això se m'han passat les ganes de, de viatjar. Doncs la veritat és que sí, estic de tot, de, totalment d'acord amb tu i, i per això avui tenim a la Laia, que ens, que, que ens, que ens proposes els, els com jo i a la Míriam, que, que volem anar de vacances i m'he liat, catxo... A, a veure, saco. què ens proposes, Laia? Anem al que ens interessa. Ui, ui, un moment, un moment. Ara, ara, ara veure? L'Andrea s'ha emocionat pensant que ens anem de vacances i ja li ha vingut com, com una mena de... de, de és que me'n vaig de vacances. És que però, la primera se'n va. Però, però, però vull saber més propostes, perquè jo me'n vaig amb els pares, hola, hola papa, la mama, hola. I, i, i també vull marxar sola, que, que mola un poc més. Doncs va, què ens proposes, Laia? Aviam, com molt bé heu dit, avui ens acostarem a tot això que, que ara s'anomena low cost i que sembla que cada vegada més ja no és només un concepte, sinó que és que hi ha gent que ho converteix en una, en una manera de, de viure la vida. Aquest concepte va començar a fer-se servir amb les companyies de baix cost, que van fer més assequible això de viatjar amb avió, per Europa, en el, en el nostre cas, per exemple, però si ens obrim una mica més veiem que tot un món low cost es presenta davant nostre i que és molt interessant. O sigui, és tan fàcil com fer coses amb pocs diners, no? Sí, sí, sí, és que és ni, menys, ni més ni menys que això, és, és simplement això. Home, doncs a mi així d'entrada, com per, per omplir una mica el tema de la setmana, només em venen al cap les coses de sempre, les companyies aèries de baix cost, els càmpings, ah, cutres... Ah, aviam, Andrea, és evident que aquestes opcions mai es poden descartar, però se suposa que aquí tots sabem trobar un càmping, suposo que sí, plantar-hi una tenda, espero que tots... Això, amb més o menys dificultat. Eh, per què? Per què existeixen? <laughs> <laughs> perquè són necessàries per posar la tenda. Gràcies. I vaja, no tenen, no tenen massa secret, uh, però està molt bé. I a vegades són alternatives que oblidem i que també cal recordar. Els càmpings i, les, i, la, i el típic Ryanair també està molt bé recordar. Doncs sí, és veritat, perquè com dius, tots sabem encarregar lloc a un càmping o buscar per internet un vol d'aquests barats però en aquest cas atenció amb les estafes, que llavors sempre has d'afegir les taxes, les maletes i el preu va pujant, va pujant i no acaba sent de tan low cost. Eh? Exacte, per no parlar de quan agafes una companyia com Ryanair, hola, que, que has d'anar fins a Girona a buscar l'avió i de vegades et pot costar més l'autobús de Barcelona fins a l'aeroport de Girona que el mateix avió, en fi, vull dir, un, un desbarajuste total. I ja posats podríem treure el tema de les maletes. Vaja, de quan et quedes sense maletes, però això ja seria un altre tema, tots ens ha passat alguna vegada algun problema amb les maletes. Però sí, com sí, digui que els càmpings estan molt bé i viatjar a Roma amb avió per 30 euros és fantàstic. Però avui toca conèixer altres alternatives una mica més originals i més desconegudes. Bueno, no? Un moment, Laia, digues, digues. Abans, abans de començar amb les alternatives ben mm. bé, sí. hem de dir que fins ara ha sonat Plaquin Canal del Manel, que és un artista que des del Mai a la Vida hem de eh, potenciar. Eh, hem de potenciar. Sí, ens agrada molt. I ara estem escoltant un tall, el tall que més m'agrada del nou disc de Sir Gurros, que es diu Inir Mers Ngurs Harsn, vale? M'enteneu? Vale. Fantàstic. Gràcies. És una bona música per tenir de fons. Vale. I bueno, ja us heu fet aquí el vostre rotllo, que si maletes, que si aeroports, que si músiques, però ara ara entro una mica jo, vale? vale. Aviam, abans de seguir de seguir parlant del tema, deixeu-me deixeu que us parli d'una pàgina web molt útil. Aviam si us sona. És minube.com. Sí, no? sí, sí. Uh -huh. No, feu, feu, avui m'esteu fent el tema de la setmana. No, no, no. Digues, digues, digues, Jo, Jo la conec, de fet és que avui mateix l'he utilitzat. Aviam, doncs sí, explica'ns. Sí. Minove.com és un buscador de vols barats, perquè de vegades internet ofereix tantes coses o sigui, tanta, tantes webs que parlen de viatges, bla, bla, bla, bla. Bueno, Exacte, sí, tant, sí. hi ha tanta diversitat doncs, que és difícil trobar alguna cosa que valgui la pena de veritat però no només vols, també et, et busca, exemple, hotels i, i altres coses. És com, com un condensador de totes les millors ofertes que pots trobar a la xarxa. I és molt útil. I simplement t'has de registrar. I a més a més, també, també et permet guardar llocs que has trobat interessants o compartir els teus viatges amb altres, usuaris, amb altres usuaris o quedar amb altres viatges en qualsevol ciutat del món. És, és una bona pàgina. Ah, molt bé, no, sí, sí. Però vinga, seguim, perquè s'acabarà el temps i, i no haurem començat pràcticament. Exacte, va, posem hi Aviam, la segona proposta que que us el recomano moltíssim. I ja podeu apuntar a aquesta adreça, www.hospitalityclub.org. Us sona, us sona això del Sí, sí, jo tinc amics que l'han fet servir i els ah, ha sortit sí? molt bé, eh? Jo no tinc ni idea de què estem parlant ara Doncs vinga, Laia, doncs il·lumina'ns doncs... i després comentem experiències, a veure. És molt interessant. Jo no sé si us passa, però jo sempre penso que quan vas de viatge, si no coneixes si no coneixes alguna persona del, de la, del lloc on vas a viatjar o no, no et poses en contacte amb gent del país, no sé, vas allà i no sé, és com si algú ve aquí a Barcelona i veu la Rambla, la Sagrada Família i Clar, la Pedrera. com si veiéssim tot lo típic i no, exacte. i no sí. ens quedéssim no amb l'essència. No has conegut com viu aquella gent i és, hòstia, realment és molt interessant, o sigui, poder anar a casa d'una persona i veure com viu i, i, com, i què et I dona què menja, per esmorzar... I Ah, és el més sí, interessant. Sí, sí. Exacte. Aviam, anem per pams. L'Hospitality Club, tal com el seu nom indica, hospitalitat, es basa en poques paraules en poder viatjar arreu del món allotjant-te en cases de gent del país, en comptes d'haver-te de buscar hotels o coses semblants, i evidentment, pel tema de low cost, perfecte, perquè no et costa un duro. I a l'altra cara de la moneda tu també pots obrir les portes a casa teva a persones que estiguin de visita a Barcelona en aquest cas. Exacte, o sigui, el que fa la pàgina és acostar els diversos perfils de gent, els anfitrions, o sigui, els autòctons i els convidats, que són els viatgers. Però aviam, vull dir, això com funciona? Pots entrar a la pàgina web i consultar els contactes segons el país o la ciutat que vulguis visitar o, o vull dir, o segons el perfil, doncs vull conèixer a un noi ros amb ulls blaus que tingui... No Sembla seria, que no és no això, seria, eh? No, i, quasi. Aviam, com totes aquestes pàgines, el primer que has de fer és fer-te un perfil. Pots posar més o menys dades, però en general hi pot haver, doncs, per exemple, pots posar una fotografia teva, la teva edat, quin tipus de, de vivenda tens, i sobretot és molt important que has de deixar clar has de deixar clara la teva disponibilitat. Per exemple, pots marcar diferents caselles, ja des de, la, des de poder dir tinc una habitació lliure qualsevol dia de l'any, o ja va des d'això, una habitació lliure a casa teva, des de l'opció Make a Coffee, que és simplement anem a fer un cafè i t'explico què pots visitar, o l'opció et porto de guia, hi ha una mica un, un rànquing que tu pots dir fins a quin punt estàs disponible o no està, està molt bé. Està molt bé, la eh, veritat és que sí. A, a, a mi m'ha agradat el punt de make a coffee. Clar, però està bé, vas a fer un cafè, o una birra amb, amb una Clar. persona d'allà, li fas les preguntes, que coses curioses que mm -hmm. t'interessin de la ciutat. Però sí. també, jo vull dir, imagino que ha de ser com, com imprescindible no? deixar algun, algun contacte amb, amb tu, vaja, al teu correu electrònic i també que diguis de quina ciutat ets, no? Sí, clar, això segur, però clar, bueno, que potser a mi em fa una mica de cosa, no saps mai qui, a qui pots posar a casa teva, no? Aviam, no ten, tens raó, això és cert. O sigui, mai saps a qui estàs obrint les portes a casa teva, però primer de tot ha de quedar clar que no estàs obligat a acceptar la visita. O sigui, tu reps la, els contactes, reps un mail de hello, I'm, my name is tal i I'm from tal, i tu llavors decidiràs si, si, si li dius que sí o simplement borres el seu mail i qui s'acaba la història. I vaja, jo personalment trobo que és un risc que val la pena córrer. Jo t'ho puc explicar en primera persona, a més a més tot plegat va anar molt bé. I a més a més penseu que és una xarxa mundial, o sigui que et permet viatjar per tot el món. I bueno, el meu cas va ser doncs, de Laura, la meva companya de pis, que és una mica friki dels països de l'est, i van venir fa poc dos serbis a casa, dos americans d'origen serbi, i sí, sí, que feien l'interrail i va estar superbé. A més, no m'equivoco, tu també pots com valorar la persona que ha vingut a casa teva. Oh, Llavors, guai. abans de dir si acceptes o no, pots mirar a veure si hi ha algun comentari. Doncs Exacte. mira, aquest noi és un brut, o aquest noi és no sé què. Sí, sí, I així ja tens alguna referència abans de posar alguna persona a casa teva, que està molt bé em també. Em sembla ideal de sí, la muerte. Sí, és perfecte. Sempre, jo sempre he tingut una miqueta de, de por per, doncs, per quina mena de gent s'apunta no, a aquests llocs, per, pel que et pots trobar. Mm. Però el que comentava fa poc amb, amb, un, amb un noi que, vull dir, que fa aquestes coses de canvis, canvis, dius, és que vull dir, la gent dolenta per què s'ha d'apuntar a aquests llocs? La gent dolenta va al carrer i mata algú, no? Exacte, no, dir, no, no, no cal Exacte. No I hi ha gent de tot, eh? Jo crec que des de famílies, a, a gent jove, gent més gran, de tot. Que maco. Sí, mm. -hmm. sí, sí. Molt bé. Està molt bé. Escoltem una miqueta tickets en eh, fotògrafs en tickets de Los Salut, vale? i així fem, és una, Anem reflexionant. una cançó així, de pop suau. And when the lights go out, redemption is the final shout. And I Bueno, vale, després d'aquest descans de neurones, Laia, volem més marxa. Què, què més ens has d'explicar, a més d'Hospitality Club? Ah, doncs som-hi, aviam. Ara toca parlar del coach surfing. Atenció, totes són paraules angleses que queda com més, més guai tot plegat. Neologismes. <laughs> Exacte. És una proposta semblant a l'anterior i que també s'ha de tenir en compte. I és que, aviam, com que és molt difícil trobar allotjament barat quan es viatja, doncs val la pena tenir apuntades totes aquestes alternatives. O sigui que ja podeu també agafar el llapis d'abans i apuntar aquesta adreça, que és simplement això, www.couchsurfing.com. I aquesta web, com la que hem parlat fa un moment, posa en contacte viatgers de tot el món i funciona molt semblant. Tu vas a la pàgina web, et registres, esculls la ciutat on vols dormir i ràpidament apareix una llista de totes les possibilitats que tens en aquella ciutat. I pel que jo tinc entès, pàgines com aquesta se suposa que també són un lloc d'intercanvi cultural i que tenen l'objectiu de crear una xarxa so social trencant fronteres i ajudar que les diferents cultures es coneguin i s'entenguin i així tots visquem en un món millor i... Caram, Miriam, sí, ha sigut el teu moment. Eh? Exacte, de pau i amor. I... Visca! No, <laughs> no, no, no, és que realment aquesta és la idea de moltes d'aquestes pàgines, sí, sí. Doncs, vull dir, són propostes pel·lícules molt, vull dir, molt, molt bé, no? Però sí. totes són de franc. I tant, són serveis sempre gratuïts, aviam, no tindria cap sentit que haguessis de pagar una pasta quan se suposa que el que estàs buscant és un, són coses barates i que tens un pressupost més aviat reduït. Ah, i això també és molt interessant el que deia la Míriam abans i ho voldria recalcar. amb totes aquestes dues pàgines i la majoria d'aquestes pàgines et permeten puntuar i opinar sobre les cases on, on ja que ja has visitat. Pots, pots puntuar de l'1 al 10 moltes vegades i també pots posar-hi comentaris. Per tant, encara que tinguis aquesta por d'aviam on em poso, aviam quin posen a casa, doncs tu sempre pots anar a mirar. Si han dit que, que, que eren simpàtics, que ha anat bé, etc. O si tots són comentaris negatius, doncs, doncs te'n busques un altre. No? Clar. Sempre està. Això dels comentaris estàs molt i molt bé, sí, sí. I va, jo, si em deixeu, volia proposar una altra cosa. Va, vinga. Perquè, malgrat que molts joves no tenen diners per comprar-se un cotxe, i menys els que són de ciutat, perquè, a més, el que necessitem, doncs, necessitem, a part del cotxe, necessitem, jo què sé, un pàrquing, coses així, perquè és molt complicat. Doncs sempre està bé això del el car sharing, també un neologisme. Uh ah. -huh. Vull dir, això del car sharing és llogar un cotxe i moure't amb ell pel país on vagis sense haver de dependre del transport públic, dels trens, dels autobusos, dels horaris i de tot això. A més, si cal, sempre es pots dormir al cotxe, que també està bé. Que còmode, ja m'ho estic imaginant. Bueno, home, normal de còmode, eh? <laughs> És una opció barata. Sí, barata sí. sigui, que llogues el cotxe, l'aprofites tot el dia. Tot. Ara, ara, cal tenir el carnet de conduir. Eh? Sí, sí, i amb sí. el preu que està la gasolina últimament, no sé igual... És veritat. Tan barat no es surt, potser. No sé com el porteu, eh, el tema carnet, vosaltres. Bueno, deixem-ho estar. Normal, normal. Passem. La Míriam està bastant sí. Estem, estem en... Tabú. Estamos en ello. <laughs> Bueno, Míriam, sigui com sigui, està molt bé això de que portis propostes. I una altra bona idea, tot i que molt tocada, però se l'hem de tornar a remarcar, és la de les cases rurals, sempre que vulguis viatjar en grup. Ja sabeu que és una cosa que està molt de moda i la veritat és que si et reparteixes els gastos entre uns quants i busques una casa assequible, doncs et pot sortir molt bé, et pot sortir realment molt bé. Jo ho he fet un parell de vegades i està superbé. I sempre podeu visitar pàgines web per informar-vos, que a internet n'hi ha moltíssimes. A Catalunya la més coneguda és la de casasrurals.com. Vas allà i tot trobes a totes les comarques de, del país doncs, pàgines, la pàgina web de les, de les cases rurals. Molt bé. A més, sembla que quan, quan viatges sempre vas a grans ciutats, però si tens pocs dies i vols un altre tipus de viatge, doncs això de les cases rurals, doncs jo crec que compta, vull dir, és una opció més. Sí, sí. Així, re, tipus relax. <laughs> Sí, jo no l'he fet mai, però la Míriam, ho has, tu has sí, fet un parell sí, de sí, cops, sí, no? està molt bé. I què, i què, i què? Surt... Home, això et surt molt bé, estàs allà amb uns quants amics, a la muntanya, relaxat... On vas estar? Per quina zona? Pel Berguedà. Mm. Una casa molt maca. I I estaves allà, lluny de Barcelona, aïllat de tot. Ja, yeah. com quan anaves I... de colònies, de petit. Exacte, doncs sí, és tornar una mica a anar a colònies. M'encanta. Però també et cal cotxe, no?, per anar fins allà. Sí. Ni que sigui una mica et porti amb cotxe. <laughs> bueno, i ara una opció a la que cada cop s'apunten més joves. Es tracta de l'alternativa dels camps de treball que també s'anomenen estades solidàries. Aquestes sortides et permeten conviure amb gent de tot el món, o sigui, la gent que com tu va fa el camp de treball, i també conèixer a fons altres cultures, o sigui, la, la comunitat on la que t'acull, doncs tu vius allà amb ells com si fossis un mes. Està molt bé. Ai, a mi això, a part de que ho he fet, o sigui, ho he fet jo, camps de treball, sí? és que em fa una mandra. O sigui, treballar durant les vacances és com... No, error, error del Però sistema. Però Andrea, Andrea, on has estat? On has estat? Explica'ns això. Vaig estar a les... A veure, espera't, moment, deixa'm pensar. Mm, a l'Estartit, reconstruint un camí ibèric Ah, sí? Sí. Això és un tret amagat, eh? No ho sabia, Ai, això. un passat, eh? Sí, tinc un passat una miqueta <laughs> Un passat solidari. Poco hippie. <laughs> Però és que va ser superdur. O sigui, a mi aquestes coses em cansen. <laughs> Jo tinc poc aguante per certes coses. Aviam, mm, no es tracta de deixar-se la pell treballant, però és que a més a més hi ha camps de treball organitzats per tot el món, o sigui, suposo que té molta més gràcia anar-te'n a Mèxic que anar-te'n a, a l'estartit. <laughs> Bueno, però es pot, feina tot, es pot fer feina tot arreu, sí, eh? evidentment, però, però m'enteneu que, sí, que si tens sí. el plus aquest d'anar-te'n a un altre clar, país del món, clar. la cosa guanya sí, molta sí, força. Sí, clar, sí, això, a veure, que no te n'aniràs al, als, als Mèxic als 14, això, això també és veritat. Però l'estartit teníem la, la platja ja al costat i era com... Dóna molt de joc, no? Sí. <laughs> Tan igual, cansat no era, no? Igual Mèxic també dona més joc, no? Posant ja... Jo diria que sí, que sigui pels sí. burritos, sí. Home, si I... no t'atraquen <laughs> allà a la ciutat... No, però suposo que si te'n vas a Mèxic vas més a zones més aïllades, no crec que et deixin al mig de, de les grans ciutats. I, per exemple, et pots posar en contacte amb col·lectius com la xarxa d'enllaç en Palestina, que és una organització que fa molt de temps que munta camps de treball com aquests. Jo no sé a quin país us agradaria anar a vosaltres si poguéssiu fer un camp de treball d'aquests internacionals. Ui, això no m'havia plantejat ja. Ah, jo tampoc. A mi potser serà un tòpic, però m'agradaria anar a Sud-amèrica. Jo, jo també ho estava pensant, sí, sí. Suposo que el fet de la llengua... Sí, ja tens molt de guanyat, eh? Exacte, pots, pots comunicar-te comunicar molt millor, tens segurament també alguna alguna connexió, vull dir, tens més la cultura segurament. Però, però, mm. però jo ara em pregunto, i per què no es fan camps de treball als, a les ciutats, als camps, als, com, com, als com? països nòrdics? Per què allà no es fan? Perquè són tan hi... pijos Home, que ho tenen tot. No, els, jo crec que els hi cal més a Palestina, per exemple, sí. que, ah, que a Noruega. Hmm. Sabeu que vaig estar a punt d'anar a Israel, jo? Amb ah, el sí? col·le? Sí. Amb el col·le? Sí, amb el col·le. Van escollir unes quantes Calant i ho van Vull dir, van tatxar el projecte quan va, va esclatar un, no un, lloc, un bus ple de, de nens. Excessivament segur. No, no, no, segur, no, no. La seguretat no, no brilla. No és el seu fort. <laughs> No, no. I vaja, um, com en algunes propostes d'abans, aquests camps de treball fomenten valors importants a la raça humana i fa més fas alguna cosa útil, però és que a més a més vius de primera mà amb la gent del país, en comunitats o en entorns que jo crec o sigui, que probablement no podríem conèixer ni accedir-hi d'una altra manera. Per exemple, jo tinc una amiga, la Mariona, que va estar això a Mèxic, i va estar allà amb, amb nens amb dificultats, etc. i una altra que va estar a Costa Rica, em sembla que va estar, i també va estar vivint amb una família, i encara que te vagis a Costa Rica tu de vacances no podràs no, conèixer una família i i viure mm -hmm. més. Està clar. Sí, que a part d'aprendre idiomes, també fas amics, que això està molt bé. Sí, a més, normalment no et deixen apropar, no, no pots anar als camps de treball amb grup, sinó que són, o sigui, t'hi apuntes de forma individual. I, bueno, d'aquesta manera aconsegueixen que ja no es formin grups tancats abans de començar, que clar. també està bé. Molt bé, no? I ja que hi som posats, trobo que si volem voltar pel món també hem de tenir present els albergs de joventut, no? que són l'opció més barata pel que fa a l'allotjament pagat. Doncs sí, i que n'hi ha que estan molt bé i també serveixen per conèixer gent jove d'arreu del món que està viatjant i segur que tots nosaltres alguna vegada hi hem estat. Exacte, i ara, abans de tancar aquest tema de la setmana, doncs Home, no podem oblidar la gent que s'haurà de quedar a Barcelona treballant, pobres. O sigui que pels que es queden aquí també poden fer moltes coses així, amb un preu assequible. A veure, a mi m'interessa això. Home, sense anar més lluny, aviam, el mai a la vida poden anar consultant cada setmana coses a fer en aquesta ciutat. Clar, com per exemple es pot anar al cinema a la fresca, no? Yes, cinema On a la més? fresca... Eh, <laughs> On més eh, podem anar? També podem anar al Caixa Fòrum, no? que sempre és gratis i que compta amb tipus d'exposicions de, que van canviant, itinerants, i, i a més també hi ha la, la, mm, diverses col·leccions d'art contemporani, mm. no? Home, jo volia recomanar també, ja ha Sant Josex, em sembla, el dia 10 a plaça Universitat. Eh, eh, eh, eh no, no, no em boicotegis l'agenda de concerts. Jo, però és que és gratis. <laughs> Sí, i el Manel també tocarà gratis el 22 de juliol, a no sé on de la UB. O sigui que hi ha molts concerts gratuïts aquest, aquest molts, estiu. Molts, bueno, molts, uns quants. Uns quants, sí, sí. I que estan bé. I que estan bé. Ja està. Mireu, arribats a aquest punt, em sembla que només em queda desitjar-vos quan les feu unes bones vacances. Doncs igualment, Laia, que vagin bé les vacances. Exacte. Ens veiem d'aquí 15 dies, si, Exacte. si més no, no? Sí. <laughs> per llargues no serà. I've been lost, but I believe in you. Won't you see me through? Whoa. The gonna tear up a hole. For all we have to carry inside. Cada divendres de 10 a 11 de la nit, mai a la vida, un programa de tendències. Música another what we wanna hear. You're a pretty one, you're really a gem. So don't get bent out of shape by them. They never mean to hurt you, but they always do. It's true. Don't let the tiniest of troubles bring you down, my friend. Don't let the slightest complications drive you mad. Although we haven't got much money. It's pretty funny how they think we are the richest kids in Acabem d'escoltar This, This Is Ivy amb la cançó The Richest Kid in Town. Si ara estigués l'Edu s'estaria partint de mi. Cobra el seu primer disc, venen de Florida i els dos components són la meitat del grup Cobra Starship. En aquest disc abunden les melodies de pop, des del surf dels Beach Boys fins a composicions dignes de qualsevol grup de labrador. En conjunt, un molt bon disc de pop sense pretensions, com a, com a mi m'agrada. Seguim amb Frightened Rabbits, uns escocesos que acaben de publicar el seu segon disc, de nom The, Mind, The Midnight Organ Fight. El primer del 2006 va significar el seu debut sense gaire ressò i ho tornen a intentar ara amb cançons com aquesta que sentim, Keep Your Warm. rain. Acabem les novetats amb Robert Forster, l'excomponent dels australians The Go Between, que treu el seu segon disc en solitari després de 10 anys. Es diu The Evangelist i és un homenatge a la cançó com a concepte. Un gran disc, en majúscules. Això es diu Let Your Light In, Babe. Priscilla said, There's someone you should meet here in the church. I led my bike again up against the church and went back inside. There was a woman and a child whom I'd not seen, and Mrs. Ellis said, The woman is a friend town, a mother and a child. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Don't you be afraid. I live by myself, a mile from the church my work at home. The house was a gift given from a friend on whom I used to care. Named Silas Farm, though it's not a farm, but a house amidst trees. And Mrs. Ellis said, but I stopped her and said, they could stay with me. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in. Priscilla said, I'm now mother and child well. I said they are well. The mother is in bed, the child is at school, and I must be rushing home. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in. I abans d'acabar la secció de música volem recordar que Herman Dune no ha mort i ara s'ha reconvertit en un nou personatge, bueno, que de fet crec que és el seu nom real, que és Stanley Brinks. Eh, potser ara mateix el que escoltarem no és el, el, el, el nou disc de Stanley Briggs, sinó que posem una cançó del disc anterior de Herman Dune, que es diu German Green però el que us volem explicar és que Stanley Brinks ha tret un disc i es diu Beat CDR, que és el primer, bueno, en anglès deu ser Beat CDR, que és el primer disc en solitari després d'abandonar la banda franco-sueca i el seu folk pop. Però ara Stanley Brinks canvia totalment d'estil i s'endinsa en un repertori on barreja ritmes més calents i els mescla amb la suavitat del jazz. Déu meu, no? no o sigui, a mi em fa por aquesta barreja. Ja. Jo és que sóc molt la que... Soc molt, molt purista o què? Sí, molt purista. Pop, fresc, cançons curtes, discos llargs, però cançons ja. curtes... Bueno. A mi el jazz m'agrada, eh? però bueno, tot serà... Haurem de veure. A veure, una Exacte. altra setmana, a veure si ja podem portar Stanley Librings i ja veurem, potser, potser està bé i tot, no? Sí, donem-li una oportunitat. Doncs va, igualment ens quedem amb Herman Dune i German Green. the day was a German green with a dash of stupid blue. You knew where I'd been. and I had to look at you. A day just as young as a Brighton mother. The telephone rang, but you didn't bother. After short years of Stockholming about, I scooped your fears and NYC'd you out. You didn't not know, but still you burst. Don't let your love go to Bensonhurst. I'm going. Don't worry, I'm as cool as Spanish whiskey ice. I'm going to Liverpool to live another life. Every time between Leeds and Sheffield, and I count my deeds and the dead killed. I així, com qui no vol la cosa, ja ens hem plantat a la secció d'agenda de concerts sonant la Najwa Nimri. No? Per què? Per, doncs perquè aquest proper 27 de juny la podrem veure al Razmataz. Però no com a Najwa Nimri, no? No, exacte. La podrem veure com a Najwa Jin. Vull dir, això vol dir que està amb el... Amb el Carlos Jin. Ah, exacte, amb el seu col·leguilla. Ah, exacte. Tu hi aniràs o què? Doncs no sabia que venia, però no ho sé. No ho descarto perquè m'agrada bastant, però em fa una mica de mandra en el rat, eh? també ho he de dir. Jo hi vaig anar fa poc i va ser com a buf. Ja, fa mandra i amb aquesta calor que fa aquests dies i tot allà. No sé què dir-te. Bueno, continuem amb més propostes. Què, què tenim doncs, més pel... Doncs sí, el mateix dia 27 de juny, divendres, venen Virus, Graham, DJ Coco i No Aloha a la 2 de l'Apolo. Exacte. També pel dissabte 28 podreu veure gent del Music Man, Lake Moon, Lake, Lake Moon... Per què em costa tant aquests noms raros? 12-12, tot això al Centre Cívic Les Bases i té tota la pinta que sigui un acte gratuït. Exacte, com fan els amics de les basses. Sí. I dins el festival Petit Format i els jardins de la Can Sumarro. De la biblioteca Can Sumarro. Ah, vale. Que dic això, de la Can Sumarro, no, a mi no em sona, eh? Bueno, de la biblioteca sí. Can Sumarro podreu veure a Cuchillo. Això, clar, queda a l'Hospitalet, per això l'Andrea la, ho sap tan bé. Sí, em fa molta il·lusió això, perquè és la, és la primera vegada que ho sento, al festival aquest de petit format, i és com ha de, ser, ha de ser curiós, no? Vull dir, en un jardí, cuchillo... A mi m'agrada molt cuchillo, sí. sí doncs sí. si te vam a pintar, eh? Ah, mm, sí. Després, per diumenge 29, podré veure a la gran Alanis Morissette a l'Espacio Movistar, que ja té uns anys, no, l'Alanis? Doncs Perquè, sí. Vull dir, a mi em va començar a agradar ara fa com 10, 10 anys. 10 anys, sí, que sí, érem ben petites quan va treure el primer disc, que no me'n record quina era la cançó. In eh, my pocket. Ai. Uh, no me'n recordo, però sí, sí, sí era, jo la recordo que de fa maca. molts anys. Sí. Doncs sí, sí. I també a l'Espacio Movistar, el dimecres 2 de juliol, venen Estereofònics, mm. uns clàssics també. I ara canviem de música i fiquem Tachenko per parlar una miqueta, farem un petit col·loqui dels festivals aquests que, que, que ens abrumen dintre de poc. A veure, Míriam, a veure, Míriam, a veure, digue'm. tu on vas al festival? A quin festival d'estiu aniràs? Jo de moment només tinc previst en el Summer Case, però bueno, encara no descarto en algun altre d'aquests que fan més a prop, eh? Els dos dies? Sí. Tu no. No ho si tens anés, clar. Si que no ho tinc clar, aniria el, el dissabte, que és com està todo. A mi em ve de gust anar aquest any al Summer Case i crec que aniré els dos Vas anys. Anar... Ai, els dos anys, els dos dies. Vaig anar-hi l'any passat, I... també. I... Bueno, no està malament, però si ens quedem a Barcelona i tampoc ja. no ens podem moure molt, ja, és una bona ja, ja, opció. Ja. Jo m'estic pensant molt per anar al Faraday, que és el... Que és a Vilanova, no? Exacte. Si no m'equivoco. I quan és? Doncs és el cap de setmana del 4 al 5 o del 5 al 6. No sé ben bé on queda el cap de setmana, però, però per aquelles dates. I venen Tachenko... Ui, que la teníem tallada, per això era tan curta. Ah, doncs Tachenko era aquells que estàvem escoltant fins sí. ara, fins que s'ha tallat. Estava sonant l'equipatge i ara ens, tenim el gran Bob Dylan. I per, què escoltàvem Tachenko abans? Espera. Perquè vindran al Faraday. Al Faraday, aquest sí. que comentàvem. I Bob Dylan? Bob Dylan se'n va a Múrcia? No, a Múrcia on se'n va? Vila? Bob Dylan fa una de les gires més estranyes que he vist en tot el panorama mundial. No us sembla? Home. Per què no va a les ciutats grans? o com Tom Waits, segueix, segueix les ciutats que marquen la seva constel·lació de no sé què. Alternativa, el, cos, el cosmos. És que a mi això m'encorregeix, el que fan els grans divos de la música. No? Perquè deu haver vingut moltes vegades a Barcelona, a Madrid i vol canviar o no sé. O potser li paguen molt bé. O són místics. Sí, o són de poble i són entenen poble. el que sent la gent de poble, que estan lluny de, de les grans ciutats, no poden anar a concerts, també pot ser. Bueno, sí, una incògnita. Una incògnita. Most of the time, it's well understood. most of the time. I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. And I don't even think most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to heed Així que, Andrea, després del que hem parlat, ens apuntem a una d'aquelles pàgines i ens anem de viatge, així, by the face. By the face? Mm, I tu? Tu on voldries anar? Doncs ja saps que jo estic sempre disposada a anar a Copenhague i si, i si t'animes jo et faig una visita guiada i et porto la sireneta i on calgui. Sí? Tu pensa, tu i tant. En Copenhague, de bicicleta en Copenhague, com diuen les manos de topo. Exacte. Bueno, jo, jo, jo, jo m'ho penso, Pensa vale? Exacte perquè ja tinc ganes de fer les maletes, que ara me'n vaig, me vaig a Praga. Oh, És un bon destí també, eh? Sí, ja ho veurem. Ja, veu, ja, ja, ja ho explicaràs. explicaré, ja podré veure les fotos. Doncs bé, fins aquí el Maia, de, el la Vida d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament el nostre blog, on hi trobareu articles sobre cinema, la guia cinèfila, música, art, entrevistes i moltes, moltes coses més. L'adreça la de sempre, www.maialavida.blog.com com. exacte. I també tenim un fotolog que és www.fotolog.com barra maialavida i un MySpace, que és mais... bueno, www.myspace.com barra maialavida. I si teniu alguna proposta, suggerència, per mi, per l'Edu, o per qualsevol altre membre per de l'equip... Hola, <laughs> dic Andrea. També tenim un mail que és info arroba maialavida.com L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants, Eduard Gras, Laia Creus, Míriam Gómez, Míriam Pons, Ai, que tot... M'he dit a mi, perdó, Montse Casas, <laughs> Arnau Sabater, Eduard Montoya i les que us hem estat parlant durant aquesta hora, la Míriam Pons i l'Andrea Valverde. Ens escoltem la setmana vinent. Un petó. Adeu.